أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الكفر والكافرين ومن الشرك والمشركين ومن الفسق والفاسقين ومن النفاق والمنافقين اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أستغفر الله العظيم ونتوب إليه توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا وأسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم Aziz ve muhterem Müslümanlar, kıymetli inananlar, değerli cemaatimiz, bu günkü sohbetimizde sizlere inşallah kabir azabından biraz böyle bahsetmek murad ettik. Allahu Azimüşşan sohbetimizi dergahı aziminde şimdiden kabul ve karim eylesin. Kıymetli kardeşlerim Allah Zülcelal Hazretleri kelamı kadiminde Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurur. Estaizu billah Yusebbitullahu allazine amenu bil kavlis sabiti fil hayati dünya ve fil ahira. Allah kendisine iman eden kimseleri, gerçekten inanan kullarını, müminleri, Müslümanları bir sözle dünyada ve ahirette sabit kılmıştır. Yani emin kılmıştır, güvenli kılmıştır, onlara eman vermiştir. İbrahim suresinin 27. ayeti celilesinde. Bu ayeti celile de bahsedilen mübarek söz yani dünyada da ahirette de mümin e, kullar için eman olan bu söz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesi Allah Celle Celaluhu Hazretleri mümin kulunu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüyle dünyada küfre, şirke, nifaka, fıska karşı, kizbe karşı, cehle karşı ne yapar? Sabit kılar, eman verir. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesine sarılan bir mümin, bir kimse küfür, şirk ve nifaktan ve fısktan, cehaletten emin olur, kurtulur. O zaman e, Rabbi Rahim Zülcelal Kur'an-ı Azim'inde Estağfirullah yine Râtesimu bihablillahi cemiyya Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Neydi? Kur'an-ı Azimuşşan. Ramazan ayında yani bu mübarek ayda hem Allah'ın itine hem de kelime-i tayyibeye sarılarak Kur'an-ı Kerim'e ve e, kelime-i tevhide sarılarak imanın, hidayetin güzel çiçeklerini toplamak yolunda elhamdülillah Rabbimizin bize nasip ettiği kadar efendim ilerliyoruz. Bugün Ramazan-ı Şerif'in birinci orucunu elhamdülillah eda etmiş olduk. Evet. Kal el muslimu iza suile fil kabr yeşhedü en la ilahe illallah ve enne rasulallah mümin kimseye sorulduğu zaman Rabbin kim, Nebin kim kabir suali olarak sorulduğu zaman Mümin der ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Eşhedü en la ilahe illallah ben şahidim Allah'tan başka mabut yok Allah'tan başka tapacak yok nefsin şeytanın küfrün şirkin dünya malının dünya süsünün sıhhatin efendim ferahın ferahın lüksün rahatın uluhiyetini reddettim. Hepsini Allah için feda ettim. Allah'tan başka ilah tanımam. Allah'tan başka bir şeye kulluk etmem. Yani nefse tapmam, mala tapmam, dünyaya tapmam, mülke tapmam, mevkiye tapmam. İmanı hakiki bu demek muhterem kardeşlerim. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve şahidim Allah'ın son peygamberi Hatem-i Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın kulu ve elçisidir. İşte bu sözle diyor Allahu Azimüşşan mümin kullarını dünyada ve ahirette sabit kılar. Başka bir rivayette bu ayeti celile kabir azabı hakkında nazil oldu buyurur. Şöyle denilir, kabre konulan kimseye men rabbuke, Rabbin kimdir? Feyagulu o da der ki Rabbi Allah ve Nebiyyi Muhammed. Rabbim Allah'tır, Peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem der. İşte bunun üzerine Allahu Azimüşşan bu ayeti indirdi denilir. Yusebbitullahu lezine amenu bil kavli sabit. Gene an Enes'in radıyallahu anh anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. İnnel abde İza vuzya fi kabri Kul kabrine konulduğu zaman tevella anhu ashabu sahibi, arkadaşı, dostu, velisi, akrabası, dayısı, amcası neyse ne olur? Ondan onu kabirde amelleriyle baş başa bırakır, defnedip gidiverirler. Ettac el-Cami lil usulde şöyle söyler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatta yusmu savte mi'alihim yani mi'al nalın demek e, buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölen kimse yani kabre konulduktan sonra savteniyal o e, mesela defnettikten sonra duasını eden giden e, kişilerin ne yapar? Ayaklarının sesini işitir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kabre Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir adam e, ma rast geliyor Hazreti Ömer Soruyor ne yapıyorsun? Kendime kabir hazırlıyorum. Habire e, kendi kabrini eşiyormuş böyle. Allah'ın Resulü'nün sahabesi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer diyor ki ey Müslüman ben sana bir nasihatte bulunayım mı? Kabrini hazırlama. Kendini kabre hazırla. Kabrini hazırlama. Yani diyor ki kabri kazıp kendine mezarlıktan yer satın almak hiç O da önemli bir şey ama daha önemlisi kendini, amelini, işini kabre göre hazırla. Yine Ettac El Cami Lil Usul'de zannedersen 5. cilt olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem innel kabre kabir nedir ya Resulallah diyor innel kadre evvelu menzilin min menazilil ahire kabir ahiret duraklarının ilkidir. Ahiret duraklarının ilk durağı kabirdir diyor. Femen neca minhu kabirden, kabir sualinden kim kurtarırsa ondan sonrası eyser. Daha kolaydır diyor. kabir sualinden kurtulan kimse ahiret sualini de kolaylıkla atlatır. İnnehu gene la yesmev kar'en yalihim etâhu melekâni İki melek gelir. Hanımlar camide laklakı kesin. Kahve değil burası. Evde değil. Ölü kabre konulduğu zaman ashabının, arkadaşlarının, dostlarının ihvanının sesini işiti verir diyor. Ve ona etahu melekani iki tane melek gelir. Feyyuk idani otururlar. Feyegulani ma kunte tegul fi hazer racul bu adam hakkında ne diyorsun? Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu nasıl bilirsin? Hani bizim dedelerimiz mesela eski hocalarımız Allah hepsine rahmet etsin, bize de himmetini erdirsin. Böyle öğretirlerdi. Rabbin kim? Nebin kim? Kimin kulusun? Kimin ümmetindensin? Kimin milletindensin diye bu soruları bize böyle sorarlardı. Allah razı olsun. Yani bu ahirete iman, kadir hayatına iman, kabrin azabı da haktır, rahmeti de haktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kişi kabre konduğu zaman kabre konduğu zaman tuvale çekilir. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur yahut da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Ya cennet bahçesinden bir bahçe ya cehennem çukurundan bir çukur aman ya Rabbi. Sorarlar kimin ümmetindensin? Der ki eşhedü ennehu abdullahi ve rasulü şahidun Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve elçisidir. Feyugâlu leh derler ki münkerle nekir her ikisi unzur ila mak'adike minennar cehennemden, ateşten yerine şöyle bir bak. Böyle dedin ya, Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'nın peygamberliğine dilin vardı da evet ya Rabbi ben şahidim Muhammed Mustafa hak peygamberdir dediğin için Allah senin cehennemdeki yerini değiştiriverdi cennet bahçesinden bir bahçe sana nasip eyledi. Elhamdülillah. Yeter ki mümin, mümin olalım. Yani Allah'a ve Resul'e inanalım. Zaten dünya kafire dar olduğu gibi ahiret de kafire dar. Çünkü Allah mümin kulundan yani ben La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimseden ne dünyada ne ahirette rahmet elini, rahmet kanadını çekmiyor muhterem kardeşlerim. Yani dünyada da Allah'ın rahmet kanatları üzerimizde, ahirette de Müslümanların rahmet kanatları, Allah'ın rahmet nazarı Müslümanların hem dünyada hem ahirette Müslümanların üzerinde inşallah. La teknedu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve böylece mümin bu müjdeyi aldıktan sonra böylece ona cennetteki yerini gösterirler. Ve emmel münafiku vel kafir. Peki münafıkların ve kafirlerin hali ise feygali leh derler ki ma kunte tegul fi hazir racul sen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne diyorsun? Der ki la edri bilmiyorum. Çünkü egulu ma yekulun nas insanlar ne diyorsa ben de onu diyorum. Tam olarak söylenmesi gereken kelimeyi söylemiyor. Sonra ne yaparlar diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'in e, kitabında muvattadan nakil bu hadis. Diyor ki "Yudrabu bimetarika min hadidi zarbeten. Ellerindeki demir makaslarla etlerine vurmaya başlarlar diyor. Allah'ın Resulü söylüyor. Allah'ın Resulü söylüyor. Kur'an'da kabir azabını kabir azabına işaret eden kabir azabının ne şekilde olacağına işaret eden ayeti celileler var. Mesela diyor ki lehum mekani min hadid Allah Allah demirden e, makasları vardır. La yasun la yasun Allah ve yef'alune ma emerahum. Allah'a onlar asla isyan etmezler. Allah ne emrettiyse yaparlar. Düşünün şimdi. Bunun yani korkmalıyız, gerçekten çekinmeliyiz, gerçekten düşünmeliyiz. Halimiz harap. Yani söylemiyoruz. Birçok şeyi de burada yazıyor mesela. Dünya belli bir şey yazıyor fakat yani birçoğunda söylemeye inanın dilimiz varmıyor. Bu kadarını söylemiş olalım inşallah. Diyor ki <clears throat> İnne ehadekum iza mâte uriza aleyhi makadehu bil gadati vel aşi. Birisi vefat edip de kabre konuldu mu sabah akşam makadı yani varacağı yer e, kendisine arz edilir sabah ve akşam. İmkâne min ehlil cenne hem min ehlil cennet. İmkâne min ehlinler eğer cennet ehli ise cennetten olan yeri gösterilir. Cehennem ehli ise cehennemden olan yeri kendisine gösterilir. Denir ki burası sen bunu böyle sabah akşam Allah seni buraya gönderene kadar yani kıyamet günü mizan ile teraziyi kurup hakkında hükmü verene kadar bu makadın varacağın yer sana böyle arz edilecek. Biraz da meseleyi şöyle toparlayalım. Tabi Allah Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem e, rahmet peygamberi olarak gönderdi. Kurtuluş için gönderdi. Bir adam e, günahkar Kabe'yi muazzamayı e, tavaf ederken lebbeyk, lebbeyk ya Rabbi buyur geldim, buyur geldim derken e, yanında da birisi var tabi Allah'ın veli kullarından o lebbeyk dedikçe yani lebbeyk şu demek buyur ya Rabbi geldim emrine amadeyim her ne dersen yapacağım anlamına geliyor bu. O lebbeyk dedikçe Cenab-ı Hak hayır git sen senin bu katta yerin yok diye adamın duasını reddediyor Cenab-ı Hak. O lebbeyk dedikçe Allahu Azimüşşan o geldim dedikçe sen git diyor. O geldim ya Rabbi endine hazırım dedikçe Cenab-ı Allah Rabbi Rahim Zülcelal sen git diyor. O Allah dostu zat bunu diyor Diyor ki ya mübarek sen her Allah'ım ben senin emrine amadeyim geldim sözünü dinlemeye hazırım dedikçe Allah diyor ki sen git. Yani seni Allahu Azimüşşan nasıl bir günah, nasıl bir hata işlemişsen Allah bir türlü seni kabul etmiyor. Allah bir türlü seni kabul etmiyor. Gel demiyor. Böyle deyince bu adam diyor ki evet öyle ama Başka gidecek kapı mı var? Başka yalvaracak kapı mı var? İşte başka yalvaracak kapı yok. Allah'ın merhamet kapısına sığındık, eşiğine tutunduk, sürekli ona ümit kesmeden yalvarmak, bütün hatalarımızı ve kusurlarımızı avucumuza alıp Ya Rabbi aciziz, günahkarız, zayıfız, İsyankarız, gafiliz, hepsini bağışla siliver. Bizi günahın kirlerinden, kötülüğün denizlerinden arındır. Selamet sahillerine çıkar ya Rabbi deyip Allah'ın peygamberi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi ba babel cenne hatta yuftahlek yani Allah Resulü şöyle söyler cennetin kapısını size açılana kadar bıkmadan, usanmadan dövünüz. Hocam hiç garanti yok mu garanti? Yani hepsinde ya kabir azabı var ya cehennem var. Garanti de var yapabilirsek. Son nefeste imanla ölmek imanla ölmek Allahu Azimüşşan'ın En'am suresinin 82. ayetine bakın. Ve Kur'an'ın en aşağı ben şöyle söyleyeyim 30-40 ayetinde garanti değildir. Aslında bu garanti denmez de Allahu Azimüşşan onlara bir eman, bir beraat veriyor. Yani mesela Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve lahum yahsenin. Şeytanı nefsi bırakıp Allah'a ve Resul'e Muhammed Mustafa'ya dost olanlar var ya onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyecek de. İşte bu bir nevi emandır. Mesela En'am suresinin 82. ayeti celilesinde buna benzer bir eman vardır. Onlar amellerine zulüm bulaştırmadılar şirk bulaştırmadılar, fısk bulaştırmadılar, nifak bulaştırmadılar veya bu halde öldüler, tevbe ettiler, kötülükten, şirkten, nifaktan ve fısktan arınarak öldüler. İşte ulaike lehumul emnu vehum muhtedun. Onlar içindir eman, eman diyor yani em, onlar emin olsun. Allah'ın onlara azap etmeyeceğinden, onları bir hesap, yani hesapsız cennete koyacağından emin olsun manasında ülaike lehumul ennu ve hum muhtedun diye Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetler var. Nasıl e, Allah'ın rahmetiyle eğer şirk bulaşmadan imanımıza nifak bulaşmadan fısk bulaşmadan ölebilirsek işte bu müjdeyi biz elhamdülillah bu müjdeye nail olarak ölen kimselerden oluruz. Ve an Ayşe radıyallahu teala anha enne Yahudiyeten dehalet aleyha fezekeret azabel kabr. Diyor ki Ayşe annemiz radıyallahu teala anha bir Yahudi hanım Allah Resulü'nün yanına geldi ve dedi ki bu kabir azabı nedir? Ee, bana biraz anlat var mıdır böyle bir şey diye Allah Resulüne sordu. Neam evet, Allah Resulü de eazekillahu min azabil kabr Allah seni bu kabir azabından korusun diye dua verdi diyor. Fekale neam azabul kabri hakkun dedi ki kabir azabı haktır. Ayşe e, annemiz radıyallahu teala anha Kema ra'aytu Rasulallahi ba'du salli salaten bundan sonra diyor Allah Resulü'nün her ne zaman namaz kıldığına rastladıysam namazda tahiyyatta söylüyor bunu Resul-i Zişan. Allahümme inni e'udu bike minel aczi vel keseli ve min fitnetil mesihi ve deccal ve min azabil kabr diye Allah Resulü tahiyyat okuruz ya tahiyyat salli barik işte orada tahiyyattan sonra, salli barikten sonra Rabbena atina ile bazen bu duaların yerine Allah Resulü Allah'ım ben sana kabir azabından sığınırım diye de dua eder imiş. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Zülcelal'in rahmetine inandık, rahmet deryasına sığındık, azabından merhametine koştuk, Ümidimizi kesmedik, Allah'a yapıştık, Muhammed Mustafa'nın şefaatini umduk, ona iman ettik, onu bir hakkın tasdik ettik. Allahu Zülcelal hiçbir amelimizi boşa çıkarmayacak ve bizleri de Allah'a ve Resul'e iman etmiş müminlerle birlikte haşredecek inşallah. Rabbim sohbetimizi katımızda, katında kabul eylesin. Bizleri mümin olarak yaşatsın, mümin olarak öldürsün, ahir ömürde buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Aşk ile bir daha eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip sene kapayan mümin kullarından eylesin. <clears throat> Allah'ın şu azim ihtarını da söyleyelim. İnşallah sohbetimizi hitama erdirelim. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttegullâh hakka tugâtih فَلَا illa اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya inananlar! Allah'tan nasıl sakınılması gerekirse öyle sakının, sakın ha sakın Müslüman olarak değil de başka bir ölümle ölüp benim huzuruma gelmeyin buyuruyor Allahu Zülcelal Hazretleri bu ayetin de mucibince şehadetimizi katında kabul eylesin. Bizleri namazlarına tutkun, oruçlarına tutkun, zekatına tutkun, kulluğuna hayrına tutsun, kullarından eylesin, böyle öldürsün, böyle diriltsin, sancağı Muhammed'inin sallallahu aleyhi ve sellem altında haşreylesin. Taha ve Yasin, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, El Fatiha.